Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Salutacions, salutacions, salutacions, contrabandides i contrabandits, molt bona nit. Benvinguts un diumenge més a Ones de Pau. Avui, diumenge 14 d'agost del 2011, estem aquí a punt a l'estudi de Contraband FM per fer la segona part d'aquests monogràfics dedicats a la batalla de l'Ebre, que va significar la fi de la Guerra Civil Espanyola. La setmana passada, el diumenge passat, vam fer unes lectures d'un text que sintetitzava l'exposició La batalla de l'Ebre, que per cert no vaig dir que els autors d'aquest text eh, són Àlex Cervelló Salvador i Rafael Sampé i Gómez, ho afegirem al bloc del programa perquè quedi constància, perquè realment està molt ben sintetitzat, i eh, això vam llegir aquesta, aquests textos que doncs, va publicar l'associació Amics i Amigues de l'Ebre en commemoració doncs, del, ara no sé si va ser el 75è aniversari a l'any 1998 o sigui, en el 60è aniversari de la Batalla de l'Ebre juntament amb altres congressos i aconteixements que es van produir eh, en aquells finals dels anys 90 i avui seguirem el fil d'aquella crònica més militar que, que vaig llegir-vos d'aquesta narració de la batalla de l'Ebre i escoltarem eh, un vídeo que es titula Espanya en guerra. Aquest documental té 25 capítols, si no recordo malament, i està dirigit per Pasqual Cervera i és una producció de Ràdio Televisió Espanyola de l'any 1987. Tot seguit escoltarem eh, aquest vídeo que, que l'he editat per no repetir eh, aquesta narració de l'inici de l'ofensiva republicana a la batalla de l'Ebre i per tant ens n'anirem directament als aconteixements que doncs parteixen del canvi d'estratègia militar, on comença la guerra de posicions, la guerra de trinxera, i avui, que és lo interessant del programa i d'aquest vídeo, és que ens expliquen el context europeu i, i el context polític de, de la República. Podríem resumir-ho amb un, dos, tres, quatre, amb cinc punts, entre moltes altres coses, com, per exemple, el, eh, la crisi de govern de la República, en aquest any 1938, els acords de Múnich, que signifiquen l'expansió d'Alemanya, de l'Alemanya nazi de Hitler cap a Txecoslovàquia, que és la crisi dels sudetes, que vam apuntar sense explicar la setmana passada. També remarcar que la història d'Espanya en aquells moments representava la història del món i també, sobretot, la traïció de les democràcies europees abandonant la República Espanyola al no intervenir contra Franco. us avanço una mica també el contingut que tindrem perquè aquest capítol d'Espanya en Guerra doncs dura 53 minuts i s'ha quedat tot just amb 30 minutets retallant a l'inici, que per cert comença amb una visita de Franco a Vinaròs fent una exhibició propagandística del de seu domini per mar en aquells moments de la Guerra Civil Espanyola com sabeu va, eh, eh, la podem situar entre l'any 36 i l'any 39 i bé, aquesta part l'hem tret, també hem tret, com us deia abans, a l'inici, eh, aquesta crònica més militar de l'ofensiva de l'exèrcit republicà creuant el riu Ebre el 25 de juliol d'aquest any 1938 i per tant ens n'anirem eh, en aquest context més polític però també doncs, en paral·lel amb el final de, tota la batalla de l'Ebre, amb altres informacions interessants. Eh, aquest documental està prou bé. La batalla de l'Ebre, el capítol 12, d'Espanya de en Guerra està prou bé i ja facilitaré l'enllaç eh, a través del blog del programa que és onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org Recordo el director Pasqual Cervera l'any de la publicació 1987 i és una producció i realització de Radiotelevisió Espanyola d'aquella època. Aleshores, eh, dit això, com us comentava, avanço també que tenim un article molt interessant, de veritat. Mm, poques vegades doncs, feia temps que no hi hagi una cosa doncs, tan clara i, i amb un element doncs, també poc explicat i, i menys doncs, difós als mitjans de comunicació i que es titula aquest article es titula Imperialismo, banqueros, guerra de la droga i genocidio. Es parla de Mèxic, però ens servirà també per explicar mm, quina relació hi ha entre el narcotràfic, els bancs, Wall Street i l'economia capitalista i atenció perquè mm, ja a llegir un titular per exemple, el tercer paràgraf, aquest article diu «Todos los principales bancos de Estados Unidos han estado involucrados decisivamente en el blanqueo de cientos de miles de millones de dólares en ganancias de la droga durante la mayor parte de la última década». Bé, alguns ja ho sabreu, però aquí doncs, en James Petras, eh, aquest periodista, doncs, ens ho explica molt bé amb, amb dades. Eh, per exemple, un solo banco, Wacovia, blanqueó 378.300 millones de dólares entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007. Això és una informació que va difondre The Guardian. I y segueix bien, Petras, todos los bancos importantes de Estados Unidos han sido, en un momento u otro, socios financieros activos de los criminales carteles de la droga. Bank of America, Citibank, JP Morgan, así como otros bancos extranjeros que operan en Nueva York, Miami y Los Ángeles. Bé, doncs això serà la segona meitat del programa. Ones de Pau comença a les 11 de la nit, els diumenges, i acaba a les 12 i mitja, i també en horari de redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres en segona redifusió a les 9 i mitja del vespre. Bé, doncs farem aquesta lectura també de els bancs, els narcotraficants i com la crisi com ens explicarà molt bé Gens Petres, eh, aquesta crisi s'està aguantant per la liquidesa dels de, els diners que venen del narcotràfic, amb tot el que implica això. Bé, ja que tenim aquesta música... <laughs> bueno, ara em sona tenebrosa, <laughs> no sé. Eh, i, I és de Forja Antunes, és el primer tall d'un CD molt xulo, Sabbath Songs, i es subtitula Early Brazilian Electronic Music, i aquest primer tema és Pequeña peça, per a mi, B quadro e harmonicos Bé, està publicat el 2002, però aquestes peces són de l'any 61 a l'any 70. A veure si els puc gravar i ja els direm reproduint, perquè és aquesta electrònica experimental, sempre interessant, i i ben il·lustradora d'aquests continguts doncs, certament foscos de la militarització d'aquest neoliberalisme amb aquestes màscares i que amaguen doncs, tota aquesta corrupció i violència com, com el mateix narcotràfic, com acabem de dir, i també com la guerra social que implica el narcotràfic i les falses campanyes doncs, per, pel que són doncs, la lluita contra la droga per exemple. Bé, això ho explicarem després. Ara us volia dir de què és aquesta música i aprofitant que tenim aquesta música així doncs ben fosca, eh, comentaré també molt breument un, un cartell d'una pel·lícula, a veure si els companys de Cine Audiència estan per aquí, a la White, i, i ens, ens fan ressò, ens fan eco del comentari. Um, a veure, que miro exactament el text i ara us dic uh, què diu a, aquest cartell. Sí, el, la pel·lícula es diu La víctima perfecta i surt una dona en primer pla amb un fons d'una ciutat i aquesta pel·lícula, La víctima perfecta, té la sinopsi, diguéssim, o, o el ganxo, <laughs> en teoria, argumental que diu En totes les ciutats viven miles de mujeres soles. I, punts suspensius, títol de la pel·lícula, La víctima perfecta. Bé, evidentment, doncs, eh, és un titular que doncs, qualsevol, qualsevol de les companyes que vam tenir aquí a, a Contrabanda ja fa uns mesos, amb aquell monogràfic dedicat als feminismes doncs, eh, s'estirarien els cabells perquè una vegada més doncs, posiciona a la dona com a víctima i bé, com a víctima mm, <laughs> eh, perfecta, no? <laughs> diu aquí la pel·lícula, pel fet d'estar soles. Per tant, una vegada més, la dona en segon terme, a baix, eh, fluixa, dèbil, i que no es pot defensar i que doncs, pot ser atacada per qualsevol, qualsevol persona pel fet d'estar sola, i ja tenim el drama muntat. Bueno, no he vist la pel·lícula i potser li dona la volta i aquesta dona pues, es defensa molt bé o, o vés a saber, ja, ja la veurem. Eh, en qualsevol cas, eh, la imatge era bastant, doncs, eh, bé, en, en síntesis, eh, és un exemple de violència cultural. A vegades aquí parlem, aquí el programa parlem d'aquesta violència estructural, violència cultural i violència directa. Diferenciem aquests tres tipus de violència. Eh, això és un exemple molt clar de, violència cultural i com els rols estan doncs, marcadíssims i totalment doncs, eh, situada la dona doncs, en segon terme i, i com a dèbil i com a víctima. bueno, ja us dic, no he vist la pel·lícula, però la, el cartell doncs, fa, fa bastanta cosa de veure i, i que ningú digui res, ni una pintada. Bueno, des d'aquí animo a totes les feministes a que fotin unes bones pintades en aquestes marquesines i les deixin ben senyalades Mm, bé, és clar que també n'hi ha de pitjors com el mare magnum on surt eh, unes cames amb, amb tacons i la resta del cos d'aquestes cames de dona són una bossa de compra. En fi, eh, així estan les coses i només volia dir-ho perquè em va sobtar el veure-ho. Aquí queda dit. Doncs ara sí, eh, posarem dues cançons que no estan completes perquè les he extret d'aquest àudio del documental La batalla de l'Ebre, el capítol 12 de la sèrie Espanya en guerra eh, i, i per tant doncs, bueno, servirà per començar a entrar en ambient us deixo doncs amb aquestes dues cançons i seguidament hi ha l'àudio que sí que és complet de doncs, la resta d'aquest documental. Seguim, això volia dir, seguim a eh, Ones de Pau. Això és Contrabanda FM, 91.4, també ens pots escoltar per internet a contrabanda.org i el blog, el podcast d'aquest programa per la desmilitarització és onesdepau.contrabanda.org Us agraeixo les visites que últimament doncs, havent-hi bastantes i espero doncs, seguir doncs, aquí amb constància publicant tota aquesta informació complementària que veient les visites que té el blog doncs, mm, anima a un servidor a seguir publicant-lo i també com que tindrem temps avui eh, si voleu participar podeu trucar després d'aquest de, de vídeo d'escoltar de, aquest vídeo i també dir la vostra en quant a la batalla de l'Ebre o, o la Guerra Civil si voleu per començar també a, a apuntar altres coses i sobretot doncs, donar-vos l'oportunitat de que també pugueu comentar. Ja que el blog no té els comentaris oberts, que ja explicaré un altre dia per què, aquí a la ràdio doncs, sí que avui és un bon dia per que puguem intercanviar qualsevol comentari. 93 317 73 66. Comencem amb aquest clàssic republicà, Ai Carmela, també si queres escribir-me de la brigada mixta i tot seguit el documental Espanya en guerra. de agosto, los republicanos pasan a la defensiva en todo el frente. Termina así la fase de movimiento y comienza la batalla de posiciones. El ejército republicano trata de registrar y fijar las fuerzas adversarias, en espera de una cooperación activa por parte de las tropas de la zona centro-sur. El empeño republicano en defender la bolsa creada implica colocar a sus hombres en una posición difícil, con el río a la espalda. Se busca, no obstante, un triple objetivo. Entretener las reservas de Franco. Ganar tiempo para que la diplomacia republicana aproveche la situación de una Europa que parece al borde de la guerra y proseguir la organización del ejército popular en los restantes frentes. La inferioridad material se hace sentir entre los republicanos, cuya artillería no dispone muchas veces nada más que de los proyectiles suministrados en el día. Los camiones esperan a las puertas de los talleres de Barcelona para transportar los proyectiles al frente, según se van produciendo. El desgaste de ambos bandos es tremendo, aunque mayor en el campo republicano, porque sobre sus posiciones se dispara la mayor masa artillera de la guerra. El 11 de agosto, en plena batalla del Ebro, tiene lugar una pequeña crisis en el gobierno republicano. Negrín ha llevado al Consejo de Ministros una cuestión esencial, la nacionalización de las industrias de guerra. Pero el ministro sin cartera, Jaume Aiguadé, de Esquerra Republicana de Cataluña, se opone a esa decisión, como también al cumplimiento de 54 penas de muerte y al traslado de alguna sala del Tribunal Supremo a Barcelona. Irujo, ministro del PNV, se solidariza con Aibadé y como ambos están en minoría en el seno del Consejo, presentan la dimisión. Siguen unos días tensos. Entrevistas de hazaña con Cumpán y Aguirre y también de Martínez Barrio con Negrín, a quien dice Desgraciadamente usted es insustituible. Azaña prefiere que se abra una crisis general de gobierno. Negrín, por el contrario, sostiene que se trata de una simple reorganización para cubrir los dos puestos de los dimisionados y consigue que los restantes partidos políticos le apoyen. Para crispar más la situación, el mando militar da una nota confidencial informando de un supuesto complot franquista para el 13 de agosto se adoptan medidas extraordinarias de seguridad. En este clima hay una tensa entrevista entre Negrini y Azaña en la noche del 15 al 16 de agosto. Azaña, que se dice desposeído de una de sus funciones, cede al fin. Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, y Mosch, del PSUC, reemplazan a los dos ministros sin cartera dimitidos. Tal es la llamada mini crisis de agosto. Las penas de muerte se cumplen pero en lo sucesivo, el gobierno no confirmará más sentencias de muerte en todo lo que dure la guerra. En septiembre la batalla del Ebro continúa, pero un acontecimiento internacional de gran importancia la relega en el interés general. La tensión política en Europa alcanza su máximo nivel el 12 de septiembre. Hitler, ante el Congreso del Partido Nazi, pronuncia un violento discurso acusando al gobierno checo de torturar a sus ciudadanos alemanes, lo que provoca grandes disturbios. El Führer reclama pura y simplemente la incorporación de los sudetes al Tercer Reich. Chamberlain acepta la reunificación y París acaba por hacer lo mismo. Franceses e ingleses sugieren a Praga que acepte la rectificación de fronteras. El 22 de septiembre, Chamberlain se entrevista de nuevo con Hitler, quien encuentra inaceptable el plan franco-británico y expresa su voluntad de ocupar inmediatamente los Sudetes. El día 26, el Führer pronuncia otro violento discurso y comunica poco más tarde a Londres que Alemania se dispone a decretar la movilización general. Chamberlain intenta un último esfuerzo y propone a Hitler y Mussolini la celebración de una conferencia para resolver el conflicto. El duque ignora los propósitos del dictador alemán y acoge la idea con satisfacción, pensando que puede desempeñar un papel de protagonista en una grave crisis. Ha convencido a Hitler para que retrase su invasión de Checoslovaquia y celebre la conferencia internacional. acude a Múnich ansioso de evitar la guerra a cualquier precio. día llega dispuesto a sugerir que un representante del gobierno checoslovaco esté presente en las conversaciones, pero no insiste ante la negativa de Hitler, que ha recibido a los políticos extranjeros con demostraciones de poderío militar. septiembre firman el pacto que divide a Checoslovaquia y que constituye una completa victoria alemana. Las tropas nazis atraviesan la frontera y entran en Checoslovaquia. El presidente de Checoslovaquia, Benes, ha cedido ante la amenaza armada de Hitler y el abandono de las potencias amigas. En los diez días siguientes al pacto de Múnich, la población checa de los Sudetes es obligada a abandonar los territorios cedidos a Hitler. acuerdos de Múnich son una claudicación de las democracias occidentales ante la prepotencia de Hitler y al mismo tiempo también el primer paso para la guerra en Europa. ¿Cuál fue la actitud de los dos gobiernos españoles ante hechos de tanta trascendencia? Negrín entiende que hay que hacer todo lo posible para detener el expansionismo nazi cree que Francia e Inglaterra no van a ceder más y está convencido de que la guerra española es el primer paso para esa guerra europea que se avecina. Y por consiguiente cree que la eh, mejor aportación que la República Española puede hacer para la paz en Europa es resistir el avance de las tropas de Franco. La diplomacia franquista, por su parte, también se inquieta ante los hechos de Múnich, pero su margen de maniobra es escaso. Eh, necesitan recibir la ayuda italo-germana y quieren seguir recibiéndola, pero sin comprometer la paz internacional y sin agravar la tensión. En esa situación, Franco adopta su táctica habitual, la espera y cuando por fin el 27 de septiembre decide hacer pública su neutralidad ante un eventual conflicto, no logra impresionar a las potencias democráticas y su decisión es mal recibida en las capitales fascistas. En medio de la crisis europea, Negrín consigue un considerable golpe de efecto al declarar el 21 de septiembre en Ginebra que su gobierno ha decidido la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que luchan en España en el bando republicano. Negrín sugiere que sea la Sociedad de Naciones la que controle la retirada. La Asamblea acepta la propuesta y nombra un comité constituido a tal fin el 14 de octubre. La salida de voluntarios no significa para el gobierno republicano un quebranto militar aunque se queje algún jefe del ejército del Ebro. Existen en España, según el minucioso control establecido por la Comisión Internacional, 12.673 hombres, cuya evacuación se inicia, aunque no se completará hasta finalizar la campaña de Cataluña. para contrarrestar el impacto moral de la retirada, Franco decide a su vez repatriar a 10.000 combatientes italianos. En aquella fecha las unidades musolinianas se componen de unos 50.000 hombres, de los cuales 8.000 han llegado en el verano. La despedida oficial de los voluntarios internacionales tiene lugar en el Casino de la Rabasada el 27 de octubre. engalanados con banderas y pancartas, se puede leer, España será siempre una patria vuestra, y los españoles, vuestros hermanos. Con Juan Negrín asisten las más altas autoridades de la República y del Ejército. Green expresa en nombre del gobierno y de todo el pueblo la gratitud y el cariño a los voluntarios de 51 países en la lucha contra el fascismo y enaltece el ejemplo de los 5.000 brigadistas que han hecho el supremo sacrificio de su vida. Su recuerdo vivirá en la historia de España, que en estos momentos representa la historia del mundo. día siguiente se efectúa en Barcelona la despedida popular. Toda la ciudad está en la calle con flores y banderas. tribuna oficial se encuentran Azaña, Negrín, el gobierno, los altos jefes militares y otras autoridades. desfilan un regimiento de infantería y destacamentos de aviadores y marinos. Dolores Ibarruri dedica a los internacionales un mensaje en el que dice: Madres. Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo llegaron a nuestra patria, como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazada por el fascismo alemán e italiano. Hoy se van, muchos millares se quedan, teniendo como sudario la tierra de España y el recuerdo saturado de la honda emoción de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, Razones políticas os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. Sois historia, sois leyenda, sois ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amistad los que tenéis que vivir privados de amistad. Y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo, ¡Vivan los héroes de las brigadas internacionales! voluntario italiano, entre cuyos animales de batalla un león abisinio va cojeando. Voluntario soviético, marchando a la cabeza de tu pecho universal. Voluntarios del sur, del norte, del oriente, y tú, el occidental, cerrando el canto fúnebre del alba. Soldado conocido, cuyo nombre desfila en el sonido de un abrazo. Las Cortes se reúnen el 29 de septiembre en el monasterio de San Cugat del Vallés, cerca de Barcelona. No se conoce todavía el resultado de la conferencia de Múnich. Negrín les expone la política de su gabinete y los problemas de la guerra. Los representantes de los distintos grupos parlamentarios manifiestan su apoyo al gobierno, si bien algunos formulan ciertas reservas. Negrín, después de consultar a los ministros, vuelve a tomar la palabra. El gobierno no acepta ni admite votos de confianza condicionados ni con reservas. Mediatizado, señores diputados, yo no seré jamás presidente. Hace falta un gobierno con autoridad. La Cámara concede el voto de confianza unánime al gobierno de Negrín. Las Cortes convalidan los decretos dictados por el gabinete durante el interregno parlamentario y aprueban el presupuesto del Estado. Al iniciarse la batalla del Ebro, los bombardeos franquistas sobre Cataluña y Valencia aumentan considerablemente. Mallorca demuestra una vez más su gran importancia como base aeronaval que controla las comunicaciones de la costa mediterránea y permite bombardear fácilmente los puertos y las ciudades de la retaguardia republicana. una importante fuerza aérea italiana a las órdenes del general Vincenzo Velardi, que recibe instrucciones directas de Roma. Igualmente intervienen aviones de la Legión Cóndor y aparatos españoles mandados por Ramón Franco, antiguo conspirador y diputado izquierdista. El 8 de octubre despega desde su base del puerto de Pollensa al mando de un hidroavión con la intención de bombardear Valencia, a pesar de que las condiciones climatológicas son desfavorables. Ramón Franco es un audaz piloto de hidroaviones y lleva realizados 14 vuelos de combate durante el año. Transcurre el tiempo sin que el avión regrese a su base autoridades españolas e italianas lo buscan en el mar durante seis horas. Finalmente, a 10 millas de Formentor, rescatan la cola del aparato y cuatro cadáveres. Uno de ellos, que presenta una gran herida en la cabeza, es el de Ramón Franco. Otro de los cuerpos ha desaparecido. Las primeras observaciones indican que el hidroavión capotó cuando llevaba solo 15 minutos de vuelo. Hipótesis de varios orígenes, y que jamás han sido probadas, especulan aún con supuestos que van desde el accidente al sabotaje. Pero la muerte del menor de los hermanos Franco permanece envuelta en el misterio. La crisis checa liquida terminantemente, en la apreciación de casi todo el mundo, la posibilidad de que la guerra civil española pueda generar un conflicto en Europa gran parte de la opinión pública europea celebra la aparente consolidación de la paz. Los políticos firmantes del pacto regresan a sus países donde son recibidos con muestras de alborozo. Franceses e ingleses, alemanes e italianos se las han arreglado a pesar de todas las dificultades para dar solución sin recurrir a las armas a un problema más crítico que el planteado por España. La idea de que los gobiernos europeos no han estado interesados en llegar a una situación conflictiva por causa de los españoles no es nueva. Ha dominado la historia de la no intervención, pero nunca cristalizará tan crudamente como con el Pacto de Múnich. A la República se le abren entonces solo dos posibilidades, alcanzar un armisticio o resistir. Franco reitera una y otra vez que solo la rendición incondicional es aceptable. En cuanto a Negrín, parece cierto que está dispuesto a pactar, pero no de cualquier forma. Aprovecha su asistencia a un Congreso Internacional de Fisiología en Zúrich para entrevistarse con un avisario de Franco, que al final no acudirá a la cita. Franco insiste en solicitar el envío de nuevo material de guerra a los países fascistas y puede contemplar un futuro prometedor las potencias del eje no le han abandonado. Tampoco lo abandonarán después de Múnich, cuando se reafirma el prestigio de Hitler y de Mussolini y se confirma la política timorata de las democracias. Para las potencias fascistas no hay nada que les impida mantener la ayuda a Franco. Aparte de mostrarse interesadas en continuar recibiendo materias primas españolas singularmente importantes para el Tercer Reich proporcionadas por el gobierno de Burgos. Berlín y Roma confían en que el nuevo Estado asuma también las posiciones del eje. El 7 de noviembre, Berlín accede a los deseos de nuevos suministros que ha pedido Franco. 50.000 fusiles, 2.000 ametralladoras y 100 piezas de artillería. No aumentarán los efectivos de la Legión Cóndor como había solicitado su jefe, el general Wolfram von Richthofen, aunque el cuerpo expedicionario alemán mantendrá su capacidad operativa. Aislado por las negativas franco-británicas de material, ordena que Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, viaje a Moscú para entregar a Stalin una carta personal. En ella se expone la situación internacional sin ocultar los recelos que inspira la influencia comunista y se sugiere que los suministros soviéticos lleguen a España en mayores cantidades y no como hasta entonces, gota a gota. encarnizamiento de la batalla del Ebro ha continuado en el contexto enrarecido de la política internacional. El ejército de Franco persevera en sus ataques frontales propios de la Primera Guerra Mundial y los republicanos mantienen su defensiva ultranza. La Sierra de Caballs, que domina la llanura de Gandesa, se ha revelado como la clave de las operaciones. El quinto cuerpo mandado por Lister la defiende, mientras lo trituran día tras día los devastadores ataques artilleros y aéreos. Los cuerpos de ejército de Yagüe y García Baliño están dispuestos a tomar la sierra a cualquier precio. Cuando ya han transcurrido tres meses, la batalla supone un desgaste considerable para ambos bandos. El 28 de octubre está preparada la séptima ofensiva franquista, con la mayor densidad de fuego conocida desde la Gran Guerra. En solo un kilómetro se han situado frente al objetivo más de 300 obuses o cañones y todos los morteros y ametralladoras de la división preparada para asaltar. Unos 200 aviones de bombardeo y caza colaboran con ellos. cuatro horas de la mañana del 30 de octubre, la durísima preparación artillera y aérea machaca caballos Los defensores se resguardan en los refugios hasta que termine el bombardeo con la intención de volver a sus trincheras antes de que el enemigo inicie el asalto. Es la táctica que les ha permitido sobrevivir hasta entonces. Pero esta vez no da resultado. Durante el último cuarto de hora del bombardeo, moros y legionarios de la primera división de Navarra se han pegado a las explosiones. En el último momento se lanzan al asalto mientras muchos defensores están todavía en los refugios. En 15 minutos, toda la infantería de su división les ha seguido hasta lo alto. primero de noviembre, los republicanos de la quinta división se repliegan. El día 3 pierden Pinello y el día 8 las tropas franquistas entran en Mora de Ebro. Cagüeña ordena que la artillería atraviese el Ebro para salvarla del enemigo que está cerca de Ascó. La operación de repliegue se lleva a cabo sin problemas en la tarde del 15 de noviembre. A las cuatro y media de la madrugada, los últimos republicanos han cruzado el Ebro sin ser inquietados. La batalla, larga de casi cuatro meses, ha sido la más cruenta e importante de la guerra. Los franquistas han perdido más de 30.000 hombres, los republicanos casi el doble e ingentes cantidades de material. doncs aquest és el documental Espanya en guerra, el capítol La batalla de l'Ebro, que està dirigit a, aquest documental i així com tota la sèrie per Pasqual Cervera i és una producció de Ràdio Televisió Espanyola de l'any 1987. Bé, ja m'ha escoltat aquest llenguatge doncs, molt correcte o correctíssim, políticament correcte es diu, però bueno, també hem de i, eh, imaginar o recordar doncs, que l'any 87 mm, feia tot just 10 anyets que havia començat la transició, que havia mort Franco i per tant doncs, amb molts <laughs> militars feixistes encara a l'exèrcit i, i també doncs, eh, potser no es podien dir segons quines coses mm, evidentment segur que eh, moltes persones tindran altres suggerències, altres documentals eh, i estarem encantats doncs, de, de compartir-los i, i que ens comentis també doncs, el que vulguis. Ara obrir el telèfon i podeu fer els comentaris que, que vulgueu, eh, qualsevol suggerència. Només abans d'obrir la línia sí que també m'agradaria dir que eh, tenim un article i que m'agradaria molt tenir temps suficient com per llegir-lo jo crec que bueno, podrem fer les dues coses, compartir el que vulgui el que vulgueu, si truqueu, i també fer aquesta lectura de Imperialismo, Banqueros, Guerra de la Droga i Genocidio, del periodista James Petres, que està publicat a lahaine.org i també amb traducció de rebellion.org. Això ho compartiré després, però abans, per tancar una mica aquesta segona introducció, a aquest reportatge que espero compartir amb totes vosaltres properament sobre la batalla de l'Ebre, en aquest cas serà sobre el terreny, amb aquesta visita guiada als diferents espais de la batalla i espero doncs, trobar algun historiador o, o alguna persona que ens expliqui coses realment interessants i in situ allà a la Serra de Pàndols o, o la Serra de Cavalls, per Gandesa i per aquestes terres que van patir la, la batalla de l'Ebre pues, doncs, sempre serà eh, més interessant. Només recordar aquestes xifres, només a la batalla de l'Ebre 30.000 persones van morir del bàndol feixista i unes 60.000 del bàndol republicà. Bueno, això s'ha de matisar i és difícil de saber, però aquestes xifres doncs, ens les donen diferents persones també ets de dir que al bloc del programa us posaré qui són aquest historiador que ha sortit en el documental que hem escoltat, Espanya en guerra, eh, i també doncs, els locutors i alguns crèdits que, que, bueno, que s'han de posar allà que estem fent ús d'aquest material històric, no? Molt bé, doncs... Uh, bé, eh, bueno, només incidim això, eh, que és un documental de l'any 87 i que hi ha molts altres llibres on, on s'expliquen doncs, moltes més coses i, i, i bé, això només és per obrir un debat, per doncs, suggerir que no s'oblidin aquests capítols de la història tan cruels i, i que també doncs, bueno, pot ser un punt a debatre en situacions tan extremes com aquesta mm, bé, quina és la resposta del poble aquest exèrcit republicà popular, mm, com funciona, eh, tothom participaria, ja vam veure com, bueno, com que no hi, hauria, no hi havia soldats perquè pues, anàvem morint eh, amb aquestes quantitats tan, tan increïbles pues, eh, participaven també presoners i, i inclús mm, altres tipus de, de persones que, que desertaven <laughs> i que fugien i que no volien participar a la guerra altres com els brigadistes internacionals pues, venien a, a recolzar la, la causa republicana no? contra el feixisme bueno, també jo no sóc historiador per suposat però sí que eh, bueno, aquí hem fet difusió de la postguerra d'alguns moments importants tràgics també de la postguerra i m'he mm, pres nota ara per no oblidar-me'n d'un programa que vam fer doncs bastant, bastant bo, puc dir, més que interessant, amb una persona que està fent una feina de memòria històrica molt important, perquè ens explica el genocidi franquista a València i el que és la fossa comuna més gran d'Europa, possiblement, amb, ara ah, no recordo la xifra i tampoc em voldria equivocar, però amb milers i milers i milers i milers i milers de persones mortes que estan enterrades sense més, eh, tot i que hi ha constància, perquè doncs, el cementiri de València va apuntar totes aquestes víctimes, inclús explicant la causa, i queda molt clar que són morts per violència, i aquest genocidi franquista es produeix doncs, des de l'any 39 fins als anys 50. Per tant, aquí la Guerra Civil no es va acabar l'any 39, i si voleu escoltar doncs, aquest testimoni, de, és que ara no recordo el nom, d'aquesta companya de València, que sense ser professional ha fet aquest treball importantíssim de recerca històrica i, i documentant nom per nom totes i cada una d'aquests milers i milers i milers i milers de víctimes d'aquest genocidi franquista a València. Bueno, com aquest, o no tan increïblement ferotge com aquest, com la repressió que devia haver-hi aquí a València, doncs, també se'n van donar durant la guerra i durant la postguerra a molts indrets d'Espanya, però, com us dic, no sóc historiador, anem a PAMS, la batalla de l'Ebre doncs, és una cosa que tampoc se'n parla molt i, i bueno, espero que serveixi per doncs, no oblidar aquesta part de, de la història. Eh, després doncs, hi ha altres realitats i es poden dir d'una altra manera que espero que doncs, m'ajudis i comparteixis el que vulguis, si et ve de gust, si estàs escoltant el programa i, i vols dir la teva. Ara obriré els telèfons, recordo una vegada més que després llegiré aquest article sobre els bancs, el narcotràfic, la guerra de la droga i un genocidi a Mèxic amb l'excusa de la lluita contra el narcotràfic, també extensible a tot el que és Centroamèrica, com a països fronterers, Mèxic, Guatemala, Belize, Honduras especialment Mèxic i Guatemala. Doncs poso un separador amb una mica de música i, i espero les vostres trucades i després farem aquesta lectura d'aquest article que us acabo de comentar. Seguim a Ones de Pau, aquest programa parla de desmilitarització, el nostre lema és ràdio, difusió i acció, mm, espero seguir incidint amb l'acció també, perquè només amb la difusió doncs, poc farem, però Mm, van ben lligats el que és la divulgació, la difusió, la lectura, l'aprenentatge, els coneixements amb l'acció en paral·lel per fer aquestes denúncies, no només amb les paraules, sinó d'altres formes, amb desobediència civil, accions directes, etc. Vinga, això és Ones de Pau, com us deia, aquí els diumenges a les 11 de la nit, fins a les 12 i mitja, també en horari de redifusió, els dilluns a les 7 del matí, Uh, <laughs> gràcies matiners, l'audiència matinera per escoltar-nos amb aquests temes doncs, tan de vegades desagradables, però bueno, intentem fer-ho d'una manera reflexiva i els divendres també en horari de redifusió a les 9 i mitja. Poso a aquesta versió interessant d'un antic programa <laughs> que qui us parla va fer ja fa bastants anys amb dos companyes Uh, I aquesta era la sintonia d'aquell programa que era un magazín. I és una versió del Cant dels Ocells, en versió funky. Ens animem una miqueta i tenim els telèfons oberts de contrabanda. 93 317 73 66 93 317 7366. Doncs aquí ho tinc, gràcies a internet, aquí a l'estudi de Contrabanda, FM, el 91.4 i en emissió online, contrabanda.org, i ara estic veient el blog del programa, Dones de Pau, i a l'etiqueta de Guerra Civil Espanyola doncs tenim aquest programa Dones de Pau número 65, el 18 de, el 18 d'abril del 2010 parlàvem eh, per telèfon amb Ampar Salvador. No volia deixar el nom pendent. Ampar Salvador, que és fundadora del Fòrum per la Memòria del País Valencià i coordinadora del document històric que demostra el genocidi franquista a València, les fosses silenciades del cementiri. Això està publicat a Icària Editorial el 2008. Un llibre que teniu escanejat en PDF en aquest blog de Ones de Pau. I no està escanejat tot, perquè uh, aquest llibre eh, el 70% de les pàgines són els noms, els noms d'aquestes víctimes que eh, abans us he dit milers, milers i milers doncs aquí tenim la xifra 25.000 persones soterrades al cementiri de València i també tenim altres xifres com les 192.000 persones mortes a les presons de l'Espanya franquista entre l'any 39 i l'any 45 Bé, tampoc vull barrejar moltes dades, però també tenim 150.000 persones desaparegudes, forçades, arreu de la península ibèrica pel feixisme en nom del nacionalcatolicisme. Bé, aquí el blog vaig escriure no oblidem els morts de fredes matinades, els morts de les nits tenebroses, els assassinats de la terra, que cridaren llibertat. Bé, això està escrit en un dels pròlegs d'aquest llibre, el genocidi franquista a València, les fosses silenciades del cementiri. Icària Editorial, 2008, i a l'etiqueta de Guerra Civil Espanyola ho trobeu en el blog del programa, onesdepau.contrabanda.org. al el correu electrònic del programa onesdepau arroba altaveu.org onesdepau arroba altaveu.org I el telèfon de, aquí de l'estudiu de Contrabanda FM 93 317 73 66 que estem tots de vacances, som totes i tots de vacances, bé, un servidor està aquí, gaudint d'aquesta feina doncs, voluntària, aquí a Contraband FM, com tothom que emet el seu programa i participa de l'autogestió d'aquesta ràdio assembleària de Barcelona, Contraband FM. Bé, potser hagués pogut posar algun tema de, de barricada eh, eh, per donar una mica més de canya i no sé si el to és tan important a mi em van dir que és més important el to que no el que es diu en ràdio i em vaig quedar bastant parat quan ho vaig sentir eh, segueixo sense creure-m'ho però evidentment si veiem l'evolució d'aquest programa des de als inicis de l'any 2009 fins ara, amb aquella sintonia Deep Peace, que tant li agradava al company Antonio, Deep Peace, eh, <laughs> doncs fins a l'actual d'aquests acordions que ens recorden la resistència als camps de concentració nazi, que és la que sona cada diumenge. Quan comença el programa doncs, ha evolucionat bastant, eh, hem evolucionat, estem fent bastanta difusió de molts temes, no ens hem centrat només amb el militarisme, eh, amb els exèrcits i també doncs claríssimament tenim més que assumida aquesta guerra social en paral·lel a les guerres civils, com pot ser l'espanyola, com podria ser la de Líbia o la de Síria. No, perdó, eh, la de Líbia <laughs> és una guerra colonial eh, és una invasió eh, occidental, la de Síria sí que pues, doncs, podria considerar eh, guerra civil, però també, com sempre, amb, amb les ingerències internacionals i, i aquestes doncs, diferents faccions finançades pels diferents interessos internacionals que poden mantenir, com han mantingut fins ara, tantes dictadures. Tot i anomenar-se democràcies, qui fa aquest recolzament financer i armamentístic. dia més a un track de la banda sonora de One Dollar, El precio de la vida, de Panama City. Eh, abans us apuntava aquest article que a continuació llegiré sobre Mèxic, però que és extensible també a Guatemala, a aquests dos països centroamericans que estan, eh, juntament amb Colòmbia, que, que la tenim situada on comença Sud-amèrica i on acaba Centroamèrica, o viceversa, aquest país doncs, tan increïble com és Colòmbia, que evidentment doncs, s'endú doncs, eh, la pitjor part d'aquesta mal anomenada guerra contra la droga, amb tots aquests plans dels governs dels Estats Units i, i els propis eh, llatinoamericans eh, que amb aquesta excusa doncs, eh, estan eh, provocant aquesta guerra entre càrtels, exèrcits i, i amb la població enduent-se la pitjor part. Doncs eh, això era One Dollar, de Panama City i ens parlava de la màfia. Eh? Aquesta persona té un deute amb la màfia, no cobra, és un camell, no cobra els seus trepitxeos, no pot pagar la màfia eh, el que li demana per la distribució, per la venda d'aquesta droga i es carrega a l'altre paio. Bueno, pues, doncs eh, aquest és l'inici de la cadena, de la violència en el narcotràfic i ara veurem al final de la mateixa cadena, en els bancs, que és on va parar tot aquest líquid, tots aquests calés del narcotràfic. I sense fer més preàmbuls, anem a llegir-lo directament. Com us he dit abans, el títol és Imperialismo, banqueros, guerra de la droga i genocidio. Està publicat el 21 de maig d'aquest any, del 2011, per Petres. Aquest periodista, que té un blog per publicar els seus articles, enllaçat a la Jaine, a Mac, a lahaine.org. Al final de la pàgina trobareu diversos periodistes enllaçats i, i diversos col·lectius que donen veu a aquest mitjà de contrainformació, lahaine.org. Bueno, faig un parèntesis també, ja que estic parlant de la Jaine, i us recomano que us hi connecteu per fer el seguiment de aquests London Riot, London Riot que són aquestes revoltes que estan a venti a aquests barris dels voltants de Londres, si és que a Londres mateix doncs, ja no s'estan produint, no s'estan produint ja també, amb aquesta doncs, manera de situar-se en el que és el, doncs, el món mediàtic i informatiu, amb aquests saquejos que no pretenen doncs, robar, sinó evidenciar eh, la seva ràbia i el seu malviure no es moren de gana com a altres llocs del món, però sí que viuen en condicions bastant precàries i no m'enrotllo perquè això seria un altre article, només us volia suggerir que us connecteu a la haine.org per fer el seguiment amb informació bastant interessant de les revoltes que estan a venti a Londres. Bueno, anem doncs a aquest article de, de James Petres, que ens parla dels bancs i el narcotràfic. Mm -hmm. Digo así James Petras. Valiéndose del fraude político para imponer la desregulación económica neoliberal, el gobierno mexicano provocó la criminalización y la militarización social. En mayo de 2011, investigadores mexicanos han descubierto otra fosa clandestina con decenas de cadáveres mutilados, lo que asciende a un total de 40.000 los muertos desde 2006, cuando el gobierno de Calderón anunció su guerra contra el narcotráfico. Con el respaldo de consejeros, agentes y armas, la Casa Blanca ha sido el promotor principal de una guerra que ha diezmado totalmente la sociedad y la economía de México. Com deien, podem fer els paral·lelismes, potser amb xifres inferiors, però no tant, a Guatemala, d'aquesta guerra terrible del de, narcotràfic, amb aquests càrtels que doncs, estan ben infiltrats en els respectius governs. Bueno, el periodista James Petro segueix dient Si bien Washington ha sido la fuerza impulsora de la guerra, los bancos de Wall Street han sido el instrumento principal que ha permitido garantizar los beneficios de los cárteles de la droga. Todos los principales bancos de Estados Unidos han estado involucrados decisivamente en el blanqueo de cientos de miles de millones de dólares en ganancias de la droga durante la major parte de la última dècada. Per tant, des del 2000 fins al 2010 és on hem de contextualitzar eh, aquest eh, flux del narcotràfic cap a la banca mm, en aquesta quantia doncs, més denunciable ara. El descenso de México a los infiernos ha sido diseñado por las principales instituciones financieras y políticas de Estados Unidos, cada una apoyando al otro lado en una sangrienta guerra total que no perdona a nadie en ningún lugar y ningún momento. Mientras que el Pentágono arma al gobierno mexicano y la Drug Enforcement Agency, la DEA, promueve la solución militar, los más grandes bancos de Estados Unidos recaudan, blanquean y transfieren cientos de miles de millones de dólares anuales de y a las cuentas de los capos de la droga para comprar armas modernas, pagar ejércitos privados de asesinos y corromper a políticos y agentes del orden. Todos los días se encuentran docenas de cadáveres, si no centenares, en calles y cementerios clandestinos, Docenas de personas son asesinadas en sus casas, automóviles, transporte público y oficinas. Víctimas desconocidas son secuestradas a centenares y desaparecen. Niños en edad escolar, padres, profesores, doctores y empresarios son capturados a plena luz del día y secuestrados para obtener rescate. Centenares de miles de trabajadores, migrantes, son secuestrados, robados, objeto de rescate y asesinados. La policía está atrincherada en sus comisarías. Los militares, llegado el caso, asaltan ciudades enteras y matan más civiles que los asesinos. La vida cotidiana consiste en cómo sobrevivir a la cifra diaria de asesinatos. Las amenazas están en todas partes. Las bandas armadas y las patrullas militares disparan y matan con virtual impunidad. Impunidad. Impunidad. La gente vive en el miedo y la ira. Bé, aquí ens parla del Tratado de Libre Comercio, la xispa que incendió el infierno. Ho saltarem per anar directament a, al tema dels bancs de, i de les drogues, però no hem d'oblidar també que aquests tractats de lliure comerç doncs, són una altra arma de guerra, com per exemple el que té Estats Units i Canadà, amb Mèxic, doncs arruïnen a milions d'agricultors, ramaders i petits empresaris mexicans. Això, aquesta ruïna provoca la fugida de la immigració. Bé, doncs anem a aquest capítol de l'article. L'estratègia militar intensifica la guerra contra la droga. La crisi bancària profunditza los vínculos con los traficantes de drogues. La escalada masiva de homicidios y violencia en México se inició con una declaración de guerra contra la droga, entre cometas, del fraudulentamente electo presidente Calderón. Una política impulsada inicialmente por el gobierno de Bush y luego respaldada decididamente por el de Obama Clinton. Más de 40.000 soldados salieron a las calles, pueblos y barrios y agredieron violentamente a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes. Los cárteles tomaron represalias, escalando sus ataques armados. La guerra se extendió a todas las principales ciudades y carreteras. Los asesinatos se multiplicaron y México se hundió aún más profundamente en un dantesco infierno. El gobierno de Obama se reafirmó en su posición militar a ambos lados de la frontera más de 500.000 mexicanos inmigrantes fueron capturados y expulsados de Estados Unidos y se multiplicaron las patrullas fronterizas. La venta de armas creció de manera exponencial a un lado y otro de la frontera. El mercado estadounidense de productos mexicanos se redujo, ampliando así el número de reclutas potenciales de los cárteles, mientras aumentaba la demanda de armas y de gran potencia. La política de la Casa Blanca en materia de droga y armas reforzó el enloquecido ciclo homicida. El gobierno de Estados Unidos vendía armas al gobierno de Calderón y la industria privada vendía armas a los cárteles. La demanda estadounidense de droga y los beneficios derivados de su transporte y venta siguió siendo la fuerza impulsora de la creciente ola de violencia y desintegración social en México. Las ganancias de la droga, en un, su sentido más básico, se realizan a través de la capacidad del blanqueo de fondos y realización de transacciones del sistema bancario de Estados Unidos. La escala y el alcance de esta alianza entre el cártel de la droga y el citado sistema bancario supera con creces cualquier otra actividad económica del sistema bancario privado estadounidense. Un solo banco, Wacovia, blanqueó 378.000 millones de dólares entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007. Todos los bancos importantes de Estados Unidos han sido, en un momento u otro, socios financieros activos de los criminales cárteles de la droga. Bank of America, Citibank, JP Morgan, así como otros bancos extranjeros que operan en Nueva York, Miami y Los Ángeles. Mientras la Casa Blanca financia al Estado mexicano para que mate a mexicanos sospechosos de ser traficantes de drogas, el gobierno de Estados Unidos solo multa, con retraso, a los principales cómplices financieros estadounidenses, que ni siquiera van a la cárcel. El principal organismo del Tesoro de Estados Unidos, que participa en la investigación de lavado de dinero, la Subsecretaría para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, hace caso omiso de la colaboración de los bancos de Estados Unidos con los terroristas de la droga y concentra casi la totalidad de su personal y recursos en la aplicación de sanciones bancarias contra Irán. Durante siete años, su director, Stuart Levy prefirió colaborar con Israel en una supuesta guerra contra el terrorismo, con Irán en el punto de mira, que investigar la colaboración de Wacovia, del banco Wacovia, con los terroristas mexicanos de la droga que han asesinado a 40.000 mexicanos. sin las armas de Estados Unidos y sin el entramado financiero del gobierno y los cárteles, no habría guerra contra la droga, no habría asesinatos en masa y no habría terrorismo de Estado. Si elimináramos la afluencia de productos agrícolas subsidiados y la compra de cocaína por parte de Estados Unidos, no habría ni soldados de la droga, ni mercados de la droga por los que luchar y matar. Si bien los principales bancos de Estados Unidos son los motores económicos que permiten que siga en funcionamiento este multimillonario imperio de la droga, la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y los organismos oficiales de lucha contra la droga son los protectores de la base de los bancos. Un acuerdo transaccional judicial propuesto por la Fiscalía de Estados Unidos dio como resultado la ausencia de sentencias de cárcel y el arreglo mediante una multa de 50 millones de dólares menos del 2% de los beneficios de uno de los bancos, Wacovia, en 2009. La DEA y los fiscales federales actuaron bajo la dirección política del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Los principales funcionarios económicos de los gobiernos de Bush y Obama, Sumer, Gainhern, Greenspan, Bernanke, etcétera, son todos veteranos socios, asesores y miembros de las principales firmas financieras y bancos implicados en el blanqueo de miles de millones de ganancias de la droga. Aún más importante, durante la fase más crítica de la reciente crisis financiera, según manifestó el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, Antonio María Acosta, en muchos casos el dinero de la droga era realmente el único capital líquido de inversión. En pocas palabras, los multimillonarios de la droga salvaron el sistema financiero capitalista en crisis. I ràpidament anem a les conclusions. També saltaré alguns paràgrafs, com ja he fet. James Petras ens diu Todo el conjunto está integrado en una guerra total por las ganancias del narcotráfico. En tiempos de crisis profunda, la propia supervivencia del sistema financiero estadounidense y a través de ella del sistema bancario mundial está vinculada a la liquidez de la industria, entre comillas, de la droga. La destrucción de las sociedades mexicanas y centroamericanas, más de 100 millones de personas, es el resultado de un conflicto entre los cárteles de la droga y los regímenes políticos de la región, a un nivel más profundo, hay un efecto multiplicador. Los cárteles cuentan con el apoyo de los bancos de Estados Unidos para realizar sus beneficios. A su vez, gastan millones de dólares en armas de los traficantes estadounidenses y otros distribuidores para asegurar sus suministros, transporte y mercados. Emplean a miles de reclutas para sus vastas formaciones militares y redes civiles y consiguen la complicidad del funcionario político y militar a ambos lados de la frontera. A un lado de la guerra contra la droga están los principales bancos de Wall Street, al otro la Casa Blanca y sus estrategas militares imperiales. En medio, 90 millones de mexicanos y 40.000 víctimas de este país. Y la cuenta sigue. valiéndose del fraude político para imponer la desregulación económica neoliberal en la década de 1990, el gobierno mexicano provocó directamente la desintegración, la criminalización y la militarización social de la década actual. La economía narcofinanciera se ha convertido en la etapa más avanzada del neoliberalismo, cuando las personas respetables se convierten en delincuentes, los delincuentes se vuelven personas respetables. Doncs amb aquest article de James Petres publicat a la Heine.org i traduït per rebellion.org ens acomiadem. Fins al proper diumenge. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada, també per internet, potser ens has estat escoltant a contrabanda.org. Avui hem fet aquesta segona introducció del que serà aquest anunciadíssim reportatge de la Batalla de l'Ebre. Espero doncs, complir amb la paraula i tenir la sort de doncs, trobar els col·laboradors adients sobre el terreny, a les Terres de l'Ebre, ja sigui a Gandesa, a Mora d'Ebre, a Benifallet, a totes, totes aquestes poblacions properes, Pinell del Brai, que van patir aquesta crua batalla de l'Ebre a l'any 1938. Recordem doncs, que això va començar el 25 de juliol d'aquest 1938 38 i va acabar el 16 de novembre del mateix any. Bé, doncs al blog trobareu més informació a onesdepau.contrabanda.org i us deixo volant. Eh, espero que us hagi semblat interessant aquest documental que hem escoltat, La batalla de l'Ebre, un dels capítols de Espanya en guerra, d'aquest eh, director Pasqual Cervera. Res més, Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem el proper diumenge. Gràcies contrabandides, contrabandits. Salut i pau a tothom. Thank you.